بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبعه وترسم خطاه فجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لأحكامه أما بعد بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة بنا في يوم محمد صلى الله عليه وسلم إخوة في الإسلام الله سبحانه وتعالى سيما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة wallahu khairur raziqin ikhwata fil islam aya hii agusa moja kwa moja hali ambayo kwamba tunayo sisi leo kutokamana na nidhamu zilizoko katika ulimwengu ambazo nidhamu hizi zatukuza senti na uraslimali basi ikawa waislamu nao wameathirika kutokamana na fikra kama hizi wiki iliyopita imamu alitukumbusha ya kwamba sisi tusubiri ule wakati wa mwisho ndiyo twaje misikitini na ili hali utakuta wakati wa Ijumaa mpaka imamu yapanda mimbar bado watu wako katika shughuli zao na wako katika biashara zao Allah subhanahu wa ta'ala asema enyi mlioamini inaponadiwa sala ya Ijumaa basi nendeni haraka katika utaji wa Allah na muache kufanya biashara wadharul bay' acheni kufanya biashara dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hilo ni bora kwenu nyinyi ikiwa nyinyi mwajua fa idha qudiyatis salah tantashiru fil ardh sala ikiisha basi tokeni muende katika ardhi mwende mtafute katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na mumtaje Allah kwa wingi ili mfanye nini ili mpate kufaulu Allah sema wa idha ra'u tijaratan au lahwan infaddu ilaiha wakiona biashara ama upuzi wanakimbilia huko wa idha ra'u tijaratan au lahwan infaddu ilaiha watarakuka qa'ima wakakuacha we Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ambia masahaba watarakuka qaima wakakuacha umesimama unahutubu lakini hamna wakuhutubiwa watu wote wako katika biashara yao wako katika lahwi qul ma inda allahi khairun min allahwi wa min at-tijara waambie kile kilicho kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko lahwi kuliko mambo ya kipuuzi kuliko na biashara mwisho Allah subhanahu wa ta'ala asema nini wallahu khairur raziqin Allah subhanahu wa ta'ala ndiye bora kuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku sasa watu wakawa na mughafala juu ya riziki wakaona zile hali za kupata riziki ndiyo sababu ya nini ya kupata riziki wakasahau sababu ya kupata riziki ni iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza kubaki katika biashara usije katika msikiti na kutoka wakati huo usiuzie mtu yoyote mpaka watu watakaposali riski iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi tukufu akalizungumza hili na hii ni kugonga moja kwa moja fikra za kiraslimali ambazo zimeathiri umma wa Kiislamu leo umma mkubwa wacha na wale wengi wenye akida ambazo si za Kiislamu lakini mtu amebeba akida ya Kiislamu lakini fikra za kimagharibi za kiraslimali zikawa ni zenye kumwathiri katika maisha yake Mtume saa sallam katika hadithi sahihi kutoka Abi Huraira asema ta'isa abdu dinar ta'isa abdu dirhami ta'isa abdu lkhamisa ta'isa abdu lkhamila ameangamia abdu dinar Mtume saa sallam asema huyu bwana ni mwenye kuabudu pesa yaani yeye asubuhi akiamka fikra zake mawazo yake juhudi yake ni juu ya pesa hamna lingine ndio mtume sallam akasema huyu ni abdu dinar yani yeye ni mtumwa kwa hii pesa wadirham Abdul Khamisa wal Khamila vile vile ni mtu ambaye yeye ni abdi kwa kutaka mapambo mavazi mazuri analolifikiria yeye kutaka nyumbani kwake mapambo vitanda makochi ndiyo ambayo iko katika mawazo yake makubwa asema in radhia wa in lam yu'ta sakhit akipewa akipata mali akipata pesa basi mustabshir ana furaha yuko radhi yaridhia lakini asipopata yakasirika hana raha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema taisa wa ntakasa mtu huyo amepata hasara na ameangamia wa idha shika falan takasha wa idha shika falan takasha na huyo hata akadungwa na mwiba haizi kutoa haya ni maapizo ni maapizo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule ambaye ni abdu dinar asema hata akadungwa na mwiba hawezi kutoa tuba liabdin akhadha bi'anani farasihi fi sabilillah pepo na mafanikio ni kwa mja ambaye ameshika kamba ya farasi wake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ash'athu ra'suhu mukhbiratun qadama nyele zake ziko timtim miguu imejaa vumbi ile hajali hajali ma, mapambo wala sio abdu alhamisa asema in kana fil harasa kana fi, ka, in kana fil harasa kana fil harasa akiwekwa kwamba yeye yuko katika safu za mbele ya kulinda ya mbele mbele ni yafanya kazi ile wa in kana fi saqa kana fi saqa akiwekwa yeye ni mwenye kunywesha kule akiwekwa nyuma pia yeye mara moja upande kama ule inistadhana lam yu'dhan la ni mtu ambaye akiomba sehemu idhini ya jambo hakubaliwi wa in shafa'a lam yushfa na akitaka kuombea mtu shafa'a hakubaliwi yani ni mtu ambaye si wa kutambulika sampuli kama hiyo kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam hapa yagonga moja kwa moja fikra hizi za kiraslimali ambao leo waislamu wamezibeba na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile yasema man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha yule ambaye yataka maisha ya dunia yani yeye kimbilio lake fikra zake mawazo yake ni maisha ya dunia basi wazinata na mapambo wake watoto na yote yale ambayo kwamba ni katika makulima kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya kwamba zuyina linasi hubu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya kwa hiyo haya ndiyo mapambo ya dunia makulima mali watoto zote hizi fedha anayekuwa juhudi yake ni kubwa juu ya hayo basi nwafi ilayhim amalahum fiha utapata kile anachokitaka lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa ni mwenye kupata chochote kwa hiyo hata fil Islam akida yetu yatuamrisha ya kwamba sisi isiwe shughuluna shaghil ni kutafuta pesa na kushughulika katika mabiashara mpaka ikatushughulisha sisi tukaa hatuwezi kuhudhuria katika ibada mpaka inapobaki dakika za mwisho dakika mbili kukimiwe e, watu wasali ndio mtu yafika yafanye haraka haraka kisha yatoka yakimbilia kule ambapo kwamba ndio malengo yake makuu Hivi sasa tunarudi katika maudhui yetu ambayo tulizungumza katika wiki iliyopita nayo ni shubuhati za chaguzi na majibu yake. natufahamu tufahamu ikhwata fil Islam anna al-haqqa ablajun wal batilu lajlajun. Haki siku zote iko wazi ama batil ndiyo ambayo kwamba ina makombo kombo wal salim na akili ambayo kwamba iko salama la yunkiru alhaq akili haikatai ukweli siku zote akili haiwezi kukataa ukweli lakini moyo ndio huwa wafanya kibri moyo ndio huwa mara nyingi unakuwa ni wenye kuukataa ule ukweli lakini akili huwa yakubali akili inakubali ule ukweli sasa tukizungumza suala hili na hizi shubahat zikielezwa kihakika utakuta zote ni dhaifu na wala haziwi ni zenye kumtatiza Muislamu wakati anapofahamishwa lakini tatizo linakuja wapi tatizo linakuja pale ambapo kwamba wewe ushachukua hukumu tayari yani wewe katika nafsi yako ushakatikiwa juu ya jambo fulani kisha baada ya hapo uanze kutafuta dalili ziweze kukubaliana na ile hukumu ambao ushakuwa nayo tayari katika nafsi yako na hii haiitwi kwamba ni kufuata sheria bali ni kufuata hawa ya nafsi huko ni nini ni kufuata hawa ya nafsi baada ya kwamba wewe ushakatikiwa kwamba ili jambo la juzu kabla hujapata dalili juu ya hilo wewe tayari katika nafsi yako wataka ni hivyo kwa hivyo wewe wasikiza tu shekhe yoyote atakayesema jambo juu ya hili ambalo wewe walitaka basi tosha sio amesema hata ikawa si sawa inshallah leo tutazungumzia kwa kwa haraka masala matatu na kwanza ni shubaha ya nabi Yusuf alayhi salam ya kwamba yeye alihukumu na sheria ya mfalme wa Misri na kwamba waislamu kwa hilo yajuzu na wao kuhukumu kwa sheria za kitahuti na shubha ya pili ni kwamba najasi najashi alikaa miaka akihukumu na hukumu za kikafiri Habasha ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilijua hilo mtume sallallahu alaihi akamsalia hii ni shubha pia haina ukweli kisha kunayo suala la maslaha almasalihu almursala ambalo mara nyingi watu ambao wanasema wamesoma hutumia ili kutatiza am, watu ambao kwamba ni am sasa sema kwamba hili swala ni masalih mursala ambao ni dalili ya kisheria na kwa hivyo yajuzu kwa Muislamu eh, kuingia katika nidhamu hizi kwa sababu Muislamu yeye yochunga maslahi ya Waislamu kuliko mtu yoyote ambaye ataingia katika nidhamu kama hizi haya masala matatu ameulizwa mwanachuoni alalim Sheikh Ata ibn Khalil amiri wa Hizb tahrir juu ya masala haya na akajibu kwa fafanuzi kwa makini na sisi tutagusia kwa khulasa ili iweze kufahamika maana yake na ili isiwe ni wenye kutatiza waislamu juu ya kuingia katika masala ambayo kisheria haijuzu na inatatiza katika dini yako asema shekh Ata anna hadhihi alaqwal la taqumu biha hujja mtu hawezi kusomisha hoja juu ya maneno kama haya كسبب غاني لان الحكم بما انزل الله ادلته صريحه واضحه كما انت حكمنا كلي الذي كتر ان شاء الله لازم المسلم حكمنا الذي كتر ان شاء الله دليل ذلك زود ذيكو واضح نا زيكو بيبي ثاني دليل ذلك قطعي الدلاله قطعي الثبوت زي ما كتكيوا katika dalili zake maana na kuthubutu kwake zimekatikiwa kwa hivyo haikuwa ni mahali alkhilaf baina al-a'imma ya kwamba muislamu lazima ahukumu na uislamu ili ni swala ambalo wanazuoni wote wameafikiana Allah subhanahu wa ta'ala asema fahkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum amma ja'aka min al-haq wa nahkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum wahdharu an yaftinuka ba'd ma anzala Allah ilayk zote hizi iko wazi ya kwamba lazima muislamu ahukumu na uislamu ama kuhukumu na asichokiteremsha Allah kinyume na uislamu na kurudi katika sheria ambazo wanadamu wamezitunga hili litakuwa imma ni kufru ikiwa mtu ataitakidi mtu ataamini ya kwamba sisi lazima tutenganishe dini na maisha wapo waislamu wanaosema maneno kama haya ya kwamba mambo ya siasa ni nje na mambo ya kiroho swala na ibada ni msikitini kwa hivyo shekhe anapozungumza mambo ya uchaguzi mambo ya siasa watu watakuwa ni wenye kumshangaa kwa sababu yeye anaona lazima siasa na dini vitu vili vitenganishwe na vile vile mtu atakapoona ya kwamba le, kuhukumu na Uislamu sio lazima twaweza tukahukumiana na masala ambayo wanadamu wameyatunga na akaitakidi basi itakuwa ni ukafiri ama ikiwa hakuitakidi yoona hivyo kwa sababu ya hizi shubahati labda ama kwa sababu ya maslahi yake itakuwa imma ني وفاسق أما وذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأنا تأكيدي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ni wale ambao hawakuitakidi sasa tukirudi katika hoja ya kwanza ya kustadili ya kwamba Nabii Yusuf alayhi salam alihukumu na baadhi ya sheria za wanadamu katika mji wa Misri na hakuhukumu na alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala hii ni istidlal fi ghairi mahali ni kutoa dalili mahala sipati kwanza ni kwa kuwa sisi tumeambishwa kufata sheria aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na hatukuhutubiwa kufata sheria iliyopita kwanza ni hilo الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا sheria ya waliotangulia sio sheria kwetu Allah subhanahu wa ta'ala asema wanzalna ilayka alkitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi tumekuteremshia wanzalna ilayka alkitaba bilhaq tumekuteremshia kitabu kwa haki Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab Qur'ani hii yasadikisha vitabu vilivyotangulia musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi يعني musaidiran alayhi nasikhan lah Qur'ani yafuta sheria zilizotangulia Allah subhanahu wa ta'ala asema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja nyote tumewapatia manhaj na sheria mitume waliotangulia wana manhaji yao ya maisha na sheria zao akida ni moja lakini masala ya sheria na manhaji ya kimaisha wako tofauti Allah subhana wa ta'ala yasema hili kwa hiyo hapa kwanza sema hana ya kustadili na habari ya nani ya Nabii Yusuf kwa sababu nabi Yusuf sheria anayoifuata siyo sheria kwetu ila tumewajibishwa kuamini vitabu vilivyotangulia na hili suala liko wazi na maulama wanalifahamu na hata wale maulama waliosema ya kwamba illa bi shar'i min shar'ina isipokuwa ni kwa sheria iliyotokana na nini na sheria yetu inabidi sisi tufuate ile sheria iliyotangulia kwa sababu kuna sheria yetu inayotuambia tufuate mfano suala la kwenda safa na marwa mama hajara alikwenda sisi tukienda safa na marwa hatuchukui kutoka kwa nani kama hajara wala si kwa sheria iliyopita bali mtume anasema khudhu anni manasikakum chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu za hija kwa hivyo sisi tuchukua moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala hatuchukui kwa sheria iliyotangulia pili nabii Yusuf alaihi salam ni maasum mitume wote wamehifadhiwa hawafanyi dhambi kwa hivyo haiwezekani kwa mtume wa Allah afanye dhambi kubwa la kutohukumu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na Yusuf kama tunavyomfahamu akiwa jela alisema maneno haya kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ya sahib ya sahibi sijni arbabun mutafarriquna khairun am Allahu alwahid alqahhar enyi masahibu zangu wawili mlioko jela pamoja nami ama enyi masahibu zangu je miungu tofauti ni khairi kuiabudu ama Allah subhanahu wa ta'ala mmoja ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان hivi mnavyoviabudu nyinyi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi mmefanya kutunga majina tu الله سبحانه وتعالى أكثر شعايا كشا سيما إن الحكم إلا لله ام لا حكم ينجينا اسمه حكم ني الله سبحانه وتعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أم ينبش أم سيعبدوا من جين سكوهيه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال نبي يوسف عليه السلام يسمى إن الحكم إلا لله الحاكمية هي لله رب العالمين شريعة نزاء الله سبحانه وتعالى كيف يزكان نبي يوسف عليه السلام أسمه في كيش منين وياك يا خليف ومتين رياك شيخ عطاء سيما هذا طعن في عصمة نبي هينك طوما كتك عصمة يمتوم الله سبحانه وتعالى ni jambo ambalo lina makosa kabisa ambalo leo utam, utamsema mtume wa Allah ya kwamba yeye amemkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hii ni ya kwanza ni shubha ambayo haikubaliki ya kwamba nabi Yusuf alayhi salam alikubali kuingia katika utawala wa Misri wa mfalme wa Misri ama pili ni suala la msimamo wa Najashi Hili pia si mahala pake. Ukichunguza suala hili vizuri utagundua ya kwamba Najashi aliyesilimu sio Najashi ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma masahaba waende kwake na sio Najashi ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka barua kwake. Kwa hiyo hawa ni Najashi watatu tofauti ambao dalili zake maelezo juu ya haya ni marefu yapo katika sahihi mbili sahihi Bukhari na sahihi Muslim na anayetaka kuhakiki swala hili arudi na atapata na majibu ashayaweka Sheikh Ata hafidhahullah Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi amezungumza haya na kueleza kwa mapana kwa marefu anaotaka atarudi kwa maana hiyo ifahamike ya kwamba neno najashi ni ismu laysa bi ismi shakhs sio jina la mtu fulani ambaye alikuwa akihukumu akihukumu Habasha ya kwamba kuna bwana fulani akiitwa nani anajashi lakini najashi ni lakab ambayo yapewa kila kiongozi aliyekuwa akitawala Habasha kama zile waliokuwa wakitawala Eh, wa Wafursi akiitwa Kisra na Kaisar alikuwa ni kiongozi wa Warumi kwa hivyo Najashi naye alikuwa ni kiongozi wa Mahabash kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemswalia yule bwana aliposilimu si huyu Najashi ambaye alikuwa amekaa katika utawala masahaba wakampelekea barua si huyu huyu alikaa siku chache imma ni mwezi ama miezi miwili ama siku za kuhesabika mwisho tukimalizia swala la almasalihu almursala masalihu mursala pia haikubaliki sababu utakuta leo watu wasema tutumie masalih mursala kama dalili ya kisheria masalih mursala ni nini ni jambo wanasema ambalo halikuja sheria kulizungumzia jambo ambalo sheria halikulizungumzia kwa hivyo tuliangalia swala hili tukiliona ya kwamba lina maslahi kwa Waislamu tulifanya mfano kujenga madrasa tusema ni masali mursala wanaposema baadhi ya maulama ambayo eh, amepinga Sheikh Ata na kusema ya kwamba hakuna jambo ila sheria imezungumza quran ni tibiana likulli shay na Allah Subhanahu wa ta'ala alisema al akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kwa maana hiyo sheria ishakamilika hakuna jambo ambalo sheria halijalizungumzia na hata tukisema ni masalih mursala pia haingii kwa sababu sheria itazungumza juu ya uharamu wa kuhukumu na nidhamu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na, na dalili zake ni kat'iyu thubut kat'iyu dilala kwa maana hiyo pia kwa masalih mursala hata kwa waliotumia wanazuoni haikubaliki kwa hiyo hoja zote ambazo zinazungumzwa hapa juu ya Nabii Yusuf alayhi salam na Najashi na masalih mursala hayakubaliki tuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache atujalie mina alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wassalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh